Xolis gapirmoqlik, xolis amal qilmoqlik, guvohliklarda xolis turishlik din shu dedilar. Ashab Rasululloh sallallohu alayhi va sallam din nasihat deganlarida kim uchun xolis turishlik yo rasululloh dedilar nima uchun qaysi narsalar uchun xolis turishlik deganlarida olloh uchun xolis turish dedilar va ollohning kitobi uchun xolis turishlik va ollohning rasuli uchun avvalda aytdilarki olloh uchun xolis turish rasuli uchun xolis turish va ollohning kitobi uchun xolis turish va musulmonlarning imomlari uchun xolisdir. Imom kim? Imom deganda biz masjidning imomini tushunamiz ko'prog'imiz. To'g'ri. Masjidning imomi imom hisoblangan. Lekin zamoni saodatdagi imom viloyatning eng kattasi hisoblangan chunki u kishi yana imomga masjidda o'tgan islom hukmi barpo bo'lgan vaqtda juma xutbalarini sultonlar o'qigan ya'ni musulmonlarning imomi o'qigan musulmonlarning imomi imomat masjiddagi juma namoziga xususan imom xatib bo'lishlik bu musulmonlarning peshvosini vazifasi bo'ldi. Demak, imom deganda bir tomon bir tomondan masjidni imomi tushunishigina qolmasdan Allohning hududlarini barpo qilib turuvchi kishini musulmonlarning imomi deyiladi. Ya'ni o'g'rilik qilganni qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan va shariatning hukmlarini buzgan vaqtda jinoyatlar sodir bo'lganda shu hukmlarni barpo qilishlikka qodir bo'lgan kishini musulmonlarning imomi deb e'tibor qilingan shu musulmonlarning imomi uchun xolis turish va umumiy musulmonlar uchun xolis turishlik dedi ollohni olloh uchun xolis turish nima ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlikdir. Ibodat ma'nolarini alhamdulillahi robbil alamin tushunamiz mana. O'tgan darslarimiz bizga ibodat ma'nosini tushuntirgan. Ya'ni 24 soat ichidagi qilgan amalning har birini faqat Alloh uchun xolis qilishlik ibodat bu, buni xolis Alloh uchun qilishlik shariatga muvofiq bo'lgan amal bu ibodat Allohga xolis bo'lishlik bilan maqbul bo'ladi. Alloh uchun nasihat, ya'ni Allohga biz nasihat qilib gapirmaymiz. Alloh uchun xolis turamiz. Ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taolo uchungina qilishlik bu an-nushu lillah hisoblanadi. Rasuli uchun xolis turish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari rasuliga xolis turishdilar ya'ni hayotlarida rasuliga yordam berish buyruqlariga bo'ysunish u kishi qaytargan narsalardan qaytishlik u kishining o'tib ketganlardan keyin sunnatlariga amal qilishlik va sunnatlarini saqlashlik va sunnatlarini tarqatishlik va sunnatlarini mudofaa qilishlik xalqni yo birovni rioya qilib emas u kishining sunnatlarini mudofaa qilishlik va u kishidan sahih bo'lgan rivoyatlarni shubhalantirmasdan aniq bayon qilishlik va u kishidan sobit bo'lmagan narsalarni bu mavzu bu kizb deb aytolashlik rasuliga xolis turishlikning bittasi yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilmoqlik va u kishiningina ergashishlikka tanlamoqlidir agar bir millatning oddiy bir kimsasilariga ergashyapti birodarlar bizning rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek ergashadigan bizga namuna bo'ladigan zot bo'lib turib mana bu kishini tashlab qayoqlarga ergashayotganligimizni ham bilib qo'yaylik bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun xolis turishlik emas birodarlar agar biror bir millatni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek namuna bo'ladigan bu kishining bir ozgina bir suratini vujudga keltirgan rahbari bo'lganda bu rahbariga ergashgan bo'lardi mana bu ergashishlik muhabbat tarafidan vujudga kelmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini qilmasdan qayoqlarga biz ergashib ketayotganligimizni ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar musulmonlarning imomlariga xolis turishlik takror aytamiz imom ollohni hukmini ijro qiluvchi kishi mana bu musulmonlar imomlariga o'zlarining manhajlarini ro'yobga chiqarishlikda yordamlashish ularning bergan islomga muvofiq bo'lgan ta'limotlarni ro'yobga chiqarish ollohni Allohni itoati bo'lgan buyruqlariga itoat qilishlik va ular bilan ularga xitob qilishlikda hikmat yo'li bilan xitob qilolashligimizdir birodarlar musulmonlarning imomlariga xitob qilishligimiz omma xalqqa xitob qilishligimizdaqa bo'lmasligi kerak musulmonlarning imomlariga takror aytamiz musulmon shariat hukmini barpo qilib turgan imomlariga xolis turishlik jumlasidandir musulmonlarning imomlariga qarshi bo'lgan odamga yordam bermaslik va ularning sirlarini boshqalarga fosh qilmaslik ham musulmonlarning imomiga xolis turishlikdir ommaviy musulmonlarga xolis turishlik ularning adashgan kishilarini haq yo'lni ularga ko'rsatish johillariga ta'lim berish muhtojlariga ma'naviy muhtoj moddiy muhtoj bo'lgan kishilarga yordam berish ularga amr ma'ruf nahiy munkarni barpo qilishlik va ularga ommai musulmonlarga takror aytamiz musulmon bo'lgan ommaga kelayotgan yaxshilikka yordam berishlik ularga kelayotgan zararlarni daf qilishlik barobarki bu zarar ularning dinlariga kelayotgan bo'lsin yoyinki dunyolariga kelayotgan bo'lsin mana bu din nasihatdir degan so'zning qisqacha bir ma'nosidir birodarlar din nasihat bir odam shu amallarni qilgan bo'lsa olloh uchun rasuli uchun ollohning kitobi uchun va hamda musulmonlarning imomlari uchun va musulmonlarning ommalari uchun xolis tura olsa u dindorman deb davo qilsa bo'ladi birodarlar hammamiz ham odamlarning hidoyatiga harismiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashgan har bir kishi ommiy xalqning hidoyatiga haris bo'ladi har bir kishini ollohni yo'lida bo'lishligiga orzu qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida aytdikiodamlarning odamlarning ko'pi har qancha haris bo'lsangiz ham iymon keltiruvchi bo'lmaydi dedi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz olloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi olloh hidoyat topishlikka sazovor bo'lgan kishilarni o'zi biluvchiroqdir agar hidoyat insonning qo'lida bo'lganda o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilib olgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo hidoyatning o'zining qo'lida ekanligini bildirdi va rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun eng u kishining hayotiga va u kishiga bo'lgan manfaatga haris bo'lgan abu tolibni rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri yo'lga sololmadilar abu tolib o'zining shirk dinida shirk yo'lida ketdi alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qilib innaka la tahdi man ahbabta valakinnalloha yahdi man yasha alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qiladi. Alloh hidoyatga sazovor bo'lgan kishilarni yaxshi biluvchiroq. Shuning uchun ham bugungi darsimizda hidoyatdan to'suvchi sabablar nima? Mana bu haqda ozgina bir bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratdi. va u har bir narsaga o'zining o'ziga xos bo'lgan xalq suratini yaratdi insonga ham o'ziga xos bo'lgan suratni berdi hayvonlarning turlariga ham o'ziga xos har bir turiga xos bo'lgan suratni berdi daraxtlarga ham o'ziga xos bo'lgan turni berdi biror bir olamdagi bir turdagi mavjudot ikkinchi bir turdagi mavjudotga o'xshamaydi va shu yaratgan mavjudotini o'zini hammasini hayot yo'liga yo'llab qo'ydi va har bir narsani nima uchun yaratgan bo'lsa shu narsaga yo'llab qo'ydi hayvonlarni ham o'ziga xos bir maqsad bilan yaratdi biror narsani ma'nosiz qilib yaratmadi uning ichidagi hamma olamdagi mavjudotni shu inson uchun yaratdi insonni alloh subhanahu va taolo o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratdi insonni bu olamga yaratgani yo'q olamga qul bo'lishligi uchun yaratgani yo'q o'ziga qul bo'lishligi uchun yaratdi olamni hammasini alloh subhanahu va taolo insonga bo'ysundirdi shuning uchun alloh subhanahu va taolo insonni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratar ekan, unga hidoyat yo'li nima, zalolat yo'li nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Va hidoyatning monilarini o'zining kalomida yod qildi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu hidoyatdan to'sadigan narsa, hidoyatdan to'sadigan sifatlar topilganda odamlarni hidoyat qilmasligini e'lon qildi. qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda kofir toifalarni olloh hidoyat qilmaydi alloh subhanahu va taolo zolim toifalarni hidoyat qilmaydi fosiq toifalarni olloh hidoyat qilmaydi Man huwa musrifun kazzab haddan oshgan va kazzoblarni Alloh hidoyat qilmaydi. Innalloha la yahdi kaydal xoinin xiyonatchilarning tadbirlarini Alloh bunday xoin sifatida bo'lgan kishilarni ham kaydlarini maqsadlariga yo'llamaydi degan narsani bayon qilishlik bilan xoinlarni ham hidoyat qilmasligini bayon qildi zimma. Demak, biz shu yerda qisman hidoyatning yo'lini to'suvchi to'siqlar bilan qisman shug'ullanamiz alloh subhanahu va taolo sura baqarada يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين mana bu oyatda kofir toifalarni Alloh hidoyat qilmasligini xohladi. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi kufr sifati topilgan toifani hidoyat qilmasligini u kofir bo'lishlikka rag'bat qilib kofir bo'lgan toifalarni hidoyat qilmasligini bayon qildi oyatning avvalida kufrga olib boruvchi sifatlarni bayon qilib ey iymon keltirgan kishilar o'zinglarning sadaqotlaringlarni minnat va ozor bilan bekorga chiqarmanglar dedi demak bergan sadaqotlarni minnat va berilgan kishiga bo'lgan ozor hammasini botil qiladi deb e'lon qildi bu tamsilni bu botil bo'lishligini misol bilan ko'rsatdi odamlarga riyo bilan sarf qilgan odamga o'xshagan demak riyokorlik bilan molini sarf qilgan odamning ham sadaqoti botil ekanligini bayon qildi va uni Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishi dedi chunki riyo qilayotgan odam Allohning oxiratdagi mukofotini umid qilmasdan dunyodagi odamlarning maqtovini umid qilganligi uchun Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan holatda ehson qiladigan odam dedi Alloh taolo. uni misoli bir katta silliq toshga o'xshaydiki qilgan amali uning ustida tuproq bir katta silliq tosh bo'lsa uning ustida yupqa tuproq bo'lsa uzoqdan ko'rgan odam bu yerda bir qadr joy deydida u yerga nihoyatda bir suv yoqsa suv bo'lsa tepadan yomg'ir bo'lsa nihoyat darajada unumdor yer bo'lsa kerak deydi riyo bilan ehson qilgan odamni ehsonini maqtashligi odamlarning maqtashligini misoli shunga o'xshaydiki o'zi tagi qattiq silliq chuqurchog'i yo'q tosh uning ustida tuproq yupqa tuproq qoplanganda odamlar ho'p bu ajib bir adirki agar bu yerda yomg'ir bo'lsa xususan yomg'ir ko'proq bo'lsa juda unumdor yer deb kutib umid turadi shu katta yomg'ir tegishi bilan sip siydon tosh bo'lib biror narsa qolmaydi ulushligi u yoqda tursin misoli ularning qilgan ehsoni tagidagi toshni bekitib turgan ya'ni tagida hech narsa yo'qligini na bir unumdor bo'ladigan hosil beradigan biror narsaning ildizi o'rnamaganligini eslatib turadi riyokorlarni alloh subhanahu va taolo shunday amal qilayotganga o'xshayapti odamlarning qilayotgan gumoni shunga o'xshaydi mana bu toifalarni alloh subhanahu va taolo bunday odamlarni haq yo'lga hidoyat qilmaydi deb vallohu la yahdil kafirin demak minnat va qilingan sadaqotlarga ozor bergan kishilar riyo bilan qilgan odamlarni alloh subhanahu va taolo Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan odamlar. Ular Allohning mukofotiga, qiyomat kunida beriladigan katta mukofotga ishonishmaydi, balki odamlarning maqtovi ularga undan ko'ra afzalroq odamlar. Bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'liga, hidoyat yo'liga yo'llamaydi. Demak, minnat, ozor va riyo insonni haq yo'lga yo'llanishligidan tashqariga olib qo'yadi shuning uchun ham xalqlar o'rtasida haq so'zni qabul qilmayotgan odamlarning aksarini tekshiring hammasi riyokor va hamda o'zining amalini hammasini minnat va ozor bilan qilayotgan kishilardir chunki ular qilayotgan sadaqotidan odamlarni o'ziga qul qilib olishlikni xohlaydi yoyinki odamlar ularning ikkinchi xotam deb nom chiqarishligini xohlaydida bu odamlarni aksarlarini ko'ring moli davlatlarni ko'plarini sarf qilishligi bilan alloh subhana va taoloning haqiqat yo'lidan mahrum bo'lib yashaydi va shu haqiqat so'zi chiqishligi bilan ular shu so'zdan uzoqlashib boradi herakl rumni podshohi abu sufyonga o'nta savol qildi shu o'nta savoldan bittasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqida xabarni eshitib shu odam shu kishi haqida men bir ma'lumotlarni olsam tanigan odamlarni bilsam deb rum viloyatiga kelgan qurayshdan kelgan savdogarlarning bir nechtasini olib kelib oldiga eng muhammad alayhissalomni tanigan kishilardan talab qilganda abu sufyon qarindoshligini va yaqinligini aytdi u shirk holatida edi u vaqtda mushrik edi shunda qator o'tkazib savol qildi o'nta savol shundan bitta savoli bu payg'ambarlikni davo qilgan kishilarga sharafli xalqlarning o'rtasidagi sharafli odamlar ergashyaptimi yoinki zaif odamlar ergashyaptimi deb so'radi Shunda bal duafahum dedi. Odamlarning zaiflari ergashyapti, sharafli odamlar ergashmayapti u kishiga dedi. Shunda Rum viloyatining podshohi Herakl agarchi mushrik holatida bo'lsa ham, u aqlligida podshoh bo'lsa ham, podshohlarni mushriklarni ichida ham aqlligi bo'ladi birodarlar. Bunga ajablanmang. Podshoh bo'lsa ham aqlligidi degan gapga ishonavering. ya'ni mushriklarni ichida aqlli podshohlari ham bo'ladi lekin hidoyat yo'liga nasib bo'lmaydi mana shunday tuhum rusul dedi payg'ambarlarga ergashadigan kishilar shu zaiflar bo'ladi chunki payg'ambarlar zaif xalqlarning qalbidagi maqsadini olib keladi ularning mazlumlarning dodiga birinchi yetgan yo'lni olib keladi shuning uchun ham haq qayerda chiqdi desangiz atrofiga zaiflar yig'ilgan bo'ladi sharafli odamlar ular olimlar o'zining maqsadi bilan yurishligini xohlashadi ular qilayotgan ehsonlari bilan olimlar ham shu ehsonga qarab gapirishlari kerak deydi siz qovun purishasiz masalani qovundan qilib berish kerak siz kosib bo'lsangiz masalani kosiblikdan qilib berish kerak siz boshqa bir hunarmand bo'lsangiz sizni eshigingizda shu hunarmand odam sakkizta jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketishligini bayon qilib berish kerak mana bu narsa ularga sharaflik odamlarga yoqadi abu hozim qattiq gapirishdi işte. sulaymon ibn abdul malikni huzurida qattiq so'zlarni gapirdilar ayna rahmatulloh vaidlarni gapirganda ollohni rahmati qada qoldi ollohni rahmatidan ham gapiring dedi qoribun minal muhsinin dedi Allohning rahmati yaxshi bo'lsangiz muhsin sifatida bo'lsangiz u yaqin dedi uni eshitmay qo'yavering siz vaidini eshiting dedi shuning uchun ham mana bu oyatda bilaylikki Alloh bunday kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deyapti siz bunga tang bo'lmang qaysi odam riyokor bo'lsa qaysi odam minnatli bo'lsa qaysi odam ehsoniga ozor bersa bu odamga haqni aytaverasiz ta'sir qilmaydi olloh hidoyat qilmaydi hidoyatni unday minnat ozor riyokorga ham beraveradigan narsa qilmadi alloh taolo ikkinchi kofir jamoalarni olloh hidoyat qilmaydi degan oyat surai moidada لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni iymon keltirishganda deyapti ahli kitoblar Allohni bor deyshardi. ahli kitoblar koinot yerni Alloh yaratgan deyshardi. ahli kitoblar Alloh o'ldiradi Alloh tiriltiradi deyshardi. ahli kitoblar Alloh rizq beradi deyshardi. ahli kitoblar koinot yerni Alloh boshqaradi deyshardi. lekin ularni Alloh taolo mu'min demayapti nima uchun ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmaganliklari uchun. Mana bu oyat ahlal kitabi amanu agar ahli kitoblar iymon keltirishganda iymon keltirishgani yo'q ularga agar taqvo qilishganda anhum sayyiatihim ularning xatolarini kechirgan bo'lardik va ularni jannatul naimga kirgizgan bo'lardik. Agar ular tavrotu Injilni barpo qilishganda ular tavroti injilni o'qishadi xolos ular barpo qilishmaydi hayotda amalini barpo qilishmaydi agar barpo qilishganda robbilari tarafidan tushirilingan qur'onni barpo qilishganda ular tepa taraflardan ham ostlardan ham yonlardan hamma tarafdan taomlanishgan bo'lardi ya'ni barakot ularga yog'ilib ketgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo mana bu oyatdan keyin ey payg'ambar o'zingizga Rabbingiz tarafidan tushirilgan narsani yetkazing dedi ya'ni qur'oni karimni yetkazing agar qur'onni yetkazmasangiz ollohni risolatiki faqat shuning uchun siz hayot sizga berildi risolatni yetkazmagan bo'lasiz olloh sizni odamlardan saqlaydi olloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi siz yetkazing kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Chunki hidoyat qalbning yaliga borib, bu yerda kufr bo'lsa, bu yerda u kufr bilan hidoyat jamlanmaydi, birodarlar. Shuning uchun mana bu oyatni tafsirida Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kechada bedor bo'ldilar, ya'ni uxla olmadilar. Shunda so'radimki, dedilar Oysha onamiz, "Ma shanuka ya Rasululloh?" Uxlolmayapsiz dedim. shu kechada meni bir solih bir ummatimdan bir ashoblarimdan bir solih kishi meni qo'riqlaganda edi dedilar فجاء سعد بن مالك ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك ya'ni سعد بن أبي وقاص keldilar eshikdan oyoq tovushi shu so'zlardan keyin eshitildi shunda siloh tovushi ham eshitildi kim bu dedilar men sajib molikman dedilar nimaga keldingiz dedilar sizni qo'riqlagani keldim dedilar shundan keyinla rasululloh sollallohu alayhi vasallamda uxlagan alomati bilindi uxladilar qur'oni shu kundan u kishini doim qo'riqchilari bor edi ko'proq muhammad ibn maslama ham qo'riqchilar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh sizni odamlardan saqlaydi oyati nozil bo'lganda shu oyat kechasida nozil bo'lgan shunday o'zlarining hujralaridan shunday boshlarini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 qavmlarni alloh taolo hidoyat qilmaydi shu oyatdan biz yuqoridagi oyatdan bilamizki nasiy oylarni o'zgartirish alloh subhanahu va taoloning hukmini o'zgartirish mana bu nasiy kunlari ya'ni shahril haromda shahril haromga ba'zi kunlarni qo'shishib va zulhijjadan uni olib tashlashib xullas oylarga nisbatan kunlarni o'zgartirish bu kufrni ziyoda qilish ekanligini alloh subhanahu va taolo bayon qilib mana bu oyatda Allohning hukmlarini o'zgartirgan kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi deyapti. Shuning uchun ham biz Allohning hukmlarida o'zgartirish kirgizib qo'ymasligimiz kerakki, kufrga olib boradida va Allohning hidoyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi bir odamlardan eshitiladiki, bu albatta dinsiz odamlardan deymiz ro'za ham bu odamga foydasi katta bu ruhiy bir riyozatga kiradi insonni bu jismiga salomat bo'ladi shuning uchun ham ro'za tutishimiz kerak degan so'zlar birodarlar bu kufrdir biz ro'zani jismimizni salomat bo'lishligi uchun tutmaymiz biz ro'zani olloh subhana va taolo bizga farz qilganligi uchun tutamiz ollohni buyrug'i deb tutamiz yoyinki namoz ham bu jismoniy bir mashq shuning uchun bu jismoniy mashq bo'lgandan keyin boshqa jismoniy mashqlar chiqdi hozir uni o'rniga deb aytgan odamlar bu kufrdir bu narsa alloh subhana va taolo mana bu hajni farz qildi haj ham bir sayohat buni boshqa bir sayohatlar ham chiqdi mana bu narsa o'rnini bosaveradi deb aytishlik bu narsalar kufrdir bu alloh subhanahu va taolo bunday kofir odamlarni bunday kufr kalimalari bilan bo'lgan odamlarni hidoyat qilmaydi har qancha siz unga haqni gapiring biz unga yetkazishlik bilan o'zimizni vazifamizni o'taymiz mana bu oyatdan keyin alloh subhanahu va taolo kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deganligi ollohni hukmlariga tag'yir berishlik bu narsa kufrdir oyatlarda vallohu la yahdil zolim qavmlarni olloh hidoyat qilmaydi degan biz zulmning albatta shirk eng katta zulm shirk eng katta zulmdir alloh taolo mushriklarni hidoyat qilmaydi undan tashqari vallohu la yahdil qavmaz-zolimin sura baqarada ibrohim alayhissalom hujjatlashgan kishini zikri kelgandan keyin shunda alloh subhanahu va taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi kalima shu yerda keladi zulm nima bu oyat shunga dalolat qiladiki alam tara ilallazi hajja fi ibrohim an atahu fi robbihi an atahullohul mulk oyatidan bizga ma'lum bo'ladiki bir odam rob taoloning sifatlaridan bittasini o'ziga da'vo qilishligi bu zulmdir eng katta zulmdir bu zulm sodir bo'lishligi bilan hidoyat yo'li to'siladi bu ibrohim alayhissalom bilan hujjatlashgan kishi davo qildiki ibrohim alayhissalom meni rabbim o'ldiradi tiriltiradi deganda men ham o'ldiraman tiriltiraman dedi bir odamni chaqirib o'ldirdi bir odamni o'ldiringlar deb buyruq qilib turib olib kelinglar deb bor ozoddan dedi mana bu tiriltirishim dedi u nodon bilmadiki o'lganda tiriltirishni ma'nosi shu deb bildi ibrohim alayhissalom bunday nodon bilan bunday ma'naviy narsa haqida bahs qilishlik vaqtni o'tkazish dedilarda meni rabbim mashriqdan mag'ribga oftobni olib keladi sen bo'lmasa mag'ribdan mashriqqa olib keldik dedi shunda kofir indamay qoldi ana bunday rab taoloning sifatini davo qilganlarni alloh taolo zolim deyapti bularni hech qachon hidoyat qilmaydi alloh taolo ikkinchi suriy oli imronda alloh taolo vallohu la yahdil islomdan boshqa yo'lni o'zlariga yo'l qilib olganlardan olloh qabul qilmaydi olloh bular qiyomat kunida eng ziyonkorlardan iymonlaridan keyin ollohni yo'lini qo'yib boshqalarni yo'lini tanlagan kofirlarni qanday hidoyat qiladi ular rasul haq deb guvohlik berishgan va ularga ochiq hujjatlar kelishgan olloh ba'zi kishilar olloh haq deb iymon keltirishadi la ilaha illalloh deyishadi muhammadu rasululloh deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haq deyishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan ularga ko'p hujjatlar kelganu lekin ollohni yo'lini qo'yib boshqa odamlar o'ylab chiqqan yo'lni haq deydi bularni alloh taolo hidoyat qilmaydi haq yo'l deyapti hidoyat yo'lini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 bo'ldimi bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi har qancha da'vat qiling ta'sir qilmaydi ularga qur'oni karimda لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ya'ni sizlar bilan din yo'lida jang qilmagan yahud nasorolar va sizlarni diyoringlardan chiqarmagan yahud nasorolarniga yaxshilik qilish adolat qilishlikdan olloh qaytarmaydi deyapti demak biz shu yuqoridagidan bilamizki bu oyatdan yuqoridagi hukm islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi olloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan siz birodarlar mana vallohu la yahdil qawmal fasiqin oyati keladi fisq qur'oni karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fisqni qur'oni karimda iste'mol qilinadi mana bu haj vaqtida الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi mo'min bo'lgan bilan kofir bo'lgan barobarmi ular hech qanday barobar emas fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi qur'oni karimda وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان kufrga atf qilinishligi mug'oyaratni talab qiladida fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar fisqning eng kattasi kufrdir iblisning fisqidir illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Rabbini buyrug'idan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy Sura-i Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey muhammad alayhissalom agar ota onanglar farzandinglar aka ukanglar ayolinglar qarindosh urug'inglar va totib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zinglar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu sakkizta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan sakkizta narsa agar hayotdagi hamma narsani sanasak mana sakkizta narsaga cheklanadi va tarozining ikkinchi pallasiga olloh rasuli va Allohning yo'lidagi jihodni qo'ydi. Allohning hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand, yoinki aka-uka, yoinki ayollar, yoinki qarindosh urug'lar, yoinki topib turgan moli davlatlar, yoinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikinman degan joylar mana shu sakkizta narsani tarozini bir pallasiga qo'ygan va bu ikkinchi pallasiga ollohning muhabbatini rasulini muhabbatini va olloh yo'lidagi kurash jihodni muhabbatini qo'ydi qaysi taraf avval avvalgi taraf og'ir kelsa olloh bularni fosiq dedi fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi deydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyimli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi. Nima uchun meni hidoyat qilmading deya olmaydi hech kim. olloh e'lon qildiki bunday fosiqlarni olloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi mana bu biz haq yo'lga kirolmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar ba'zi kishilar haq yo'ldan ota onalarini afzal ko'radi ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi ba'zi bir kishilar aka ukalari ba'zi bir kishilar oilalari ba'zi bir kishilar qarindoshlari ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi deydi tijoratidan qo'rqadi ba'zi bir kishilar shu hovli joyni qiynalib soldim shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli murosa qilmasam deydi alloh taolo bularni fosiq deyapti biz bo'yamasligimiz kerak falonchi pistonchi qo'ying fosiqcha yo boshqa fosiq deylik biz Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deyapti. Tekshiring hayotingizdagi hamma adashganligingizni tekshiring. Mana shu tarozini pallasi bosib ketyapti, birodarlar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. makkadagi eng kuchlik odamlar edi amr ibn os abdulloh ibn amr ibn osning dadasi edi abdulloh ibn amr ibn os musulmon amr ibn os bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi amr ibn os quraysh ichida abu sufyondan keyingi o'rinda turardi shunday shajoatli misrni keyin islomni keltirib fath qilgan habasistonga najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham amr ibn os edi shu kishini o'g'riydi abdulloh ibn amr ibn os keyin islomni keltirib fath qilgan habasistonga najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham amr ibn os edi shu kishini o'g'riydi abdulloh ibn amr ibn os dadalarining alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi hattoki bizga o'xshagan odamlar aytmasinki dadam nihoyatda u oddiy edida kuchli edida bu haq yo'lga qarshi turgani uchun shuning uchun men kuchim yetmadi deyolmadi amr ibn osga bormidi seni dading deydi abdulloh ibn amr ibn osni haq yo'ldan qaytara olmadi fathi makkada amr ibn os islomni qabul qildi va islomga katta xizmatlar qilib ketdi sahobalarning ichida mana hammamizga hamzatulla abdul muttolib bilan birga uhudda yotgan ikkita qabr bor mana bu sahobalarni ichida eng mashhurlari bu kishining volidalari misli ko'rilmagan hech kimni bunaqa onasi yo'q edi hech kim kiymagan libosni kiydirardi hech kim yemagan taomni yedirardilar shunday onasi islomni keltirganligini bilgandan keyin agar muhammadga kofir bo'lmasang mana shu senga taom ham bermayman bu liboslarni ham yechiraman bu jaziramada o'lib ketaman dedi lekin alloh subhanahu va taolo mana bu kishini onalarini qarshiligi bu kishini hidoyat yo'lidan to'solmagan onasining muhabbatidan islom Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi farzandlar abu bakr roziyallohu anhuning farzandi avvali islomda islomni qabul qilmadi hatto badrda abu bakr roziyallohu anhuning o'g'illari yakkama yakka kurashishlik uchun badrda oldin chiqqan edi abu bakr roziyallohu anhu ko'rdilarda men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya abu bakr dedilar bizni foydalantirib turing dedilar shahid bo'lib ketib qolsangiz qo'rqaman dedilar farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortiq bo'ldi aka ukalar birodarlar bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi oilalar tarixda ham bashadiyat tarixida nubuvat tarixida alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi qarindoshlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning misoli ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki xususan ayollar mening men ayol kishimanda o'g'il bolani yo'li boshqa qiz bola qayerga boradi deyishi mumkin ummu habiba roziyallohu anhu abu sufyonni qizi edi abu sufyon makkadagi quraysh qabilasining eng katta odami edi ummu habiba rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari edi bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir qaytarib olarman qizim boru shu yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu habiba o'tirgan uyga keldi ota birodarlar birovni shavkatlik shanlik otasi bo'lsa u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni topib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shak, "Sen mushriksan, najossan, o'tirishing mumkin emas." Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulining muhabbatini oliy qildi bu yerda. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan bo'lgan da'vo bo'lib qolmasligi kerak, birodarlar. Iymon jiddiydir Ala inna ala inna janna. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. ollohni matosi jannatdir. U narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa yer yuzida hamma olgan bo'lardi iymonu kufrni farqi bo'lmasin desak ham bo'lmaydi bo'laveradi shuning uchun olloh bu yerda posib deyapti agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon olloh rasuli va ollohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa o'zingizni boshqani ham qo'ymang posib deng olloh aytgan nomni ayting olloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi xotirjam bo'ling olloh bu yerda ta'kid bilan aytyapti olloh bunday fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi alloh subhanahu va taolo fosiq qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti sura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 kalimalarining ta'sir qilmasligining siri ularning qalbida hidoyatga bo'lgan tayyorgarlik yo'qligidir bu hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalar ba'zilari mana bu hozirgi darsimizda bayon qilingan narsalardir alloh subhanahu va taolo hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalardan tosib bo'lib qolishlikdan kufrdan va haddidan oshlikdan kizibdan zulmdan alloh taolo o'zi saqlasin bismillahi rohmanir rohim fotimati zahro fazilatlari haqida avvalgi darsimizda aytganmidik Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, <clears throat> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam az Zahro qizlarini chaqirdilar va maxfiy so'z aytdilar. Shunda u kishi yig'ladilar. Keyin yana maxfiy so'z chaqirib aytdilar. Unda kuldilar. Oysha roziyallohu anha aytdilarki, nima Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima sizga sir aytdi? Birinchisida yig'ladik, keling ko'rdik deganlarda men dadam aytgan sirni sizlarga aytolmayman dedi agar sizlar ham bilishinglar kerak bo'lganda oshkor aytgan bo'lardilar u kishi vafot qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin oysha roziyallohu anhu so'radilarki men sizga onalik hurmatim bilan sizga qilgan xizmatlarim haqqiga shuni sababi bilan menga shu sirni endi aytishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar mana deganlarda birinchi aytgan sirlari men dunyodan ketyapman deb aytdilar shunda yig'ladim dedilar keyin chaqirib aytdilarki men meni orqamdan o'zimni oila a'zolarimni ichida boradigan kishining birinchisi sizsiz dedilar Shunda xursand bo'lib keldim dedi. 6 oydan keyin Fotimatuz Zahro vafot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, yer yuzida kamolot hosil qilgan Allohning huzuridagi eng ulug' ayollarni sanab Maryam ibnatu Imron dedilar. Imron qizi Maryam, Huvaylid qizi Xadija dedilar. va Muhammad alayhisalomning qizi Fatima va Fir'avn ayoli Osiya dedilar. To'rtta shu ayolni kamolot hosil qilgan ayollardan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli al-jannah illa ma kana min Maryam bint Imran. Ahli jannat ayollarining sayyidasi Fatima dedilar. Ammo Maryamdan keyin deb qo'ydilar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallamning ayollari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldida hammalari o'tirishgan edilar. Shunda Fatima Zahro keldilar. Tamshi ما تخفي مشيتها مشية أبيها صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا يا بنتي فأقعدها عن يمينه أو عن شماله payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga Fatima qizlari kelib qoldilar. U kishining yurishlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yurishlaridan hech farq qilmasdi. Ya'ni marhaban ya binti dedilar. Qizlariga ya'ni xush kelgan, xush kelish kalimasini aytdilar. O'ng taraf yo chap taraflariga o'tkazdilar. Ba'zi rivoyatlarda o'rinlaridan turib, qo'llaridan ushab yollariga o'tkazdilar. Va haligi sirni aytdilar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ali ibn abi tolib roziyallohu anhu rivoyat anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qiyomat kuni bo'lganda butun ahli jamga xitob qilinadiki يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت رسول الله ey qiyomatdagi jamlangan odamlar ko'zinglarni pastga qilib turinglar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima deb degan shunda fatamuru alayha roytatani khudrovani ya'ni ikkita ya'ni tepalariga o'ragan ikki bo'lak katta ro'mol bilan o'tadi dedilar mana bu Fatima Zahro haqidagi ko'p bir fazilatli so'zlardir rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qizlari qanday yashagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga aytdilarki deb burayda aytadilar kumbina ya burayda turing ey burayda dedilar fotimani bir ko'rib kelaylik xabar olib dedilar فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباها ودمعت عيناها shunda kirganlarida Fatimatu Zahro dadalari, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdilarda ko'zlari yoshlandi. ey qizim deb yig'layapsiz dedilar nihoyatda yemishim oz dedilar ya'ni nihoyatda kam kamtaomlik va g'amning ko'pligi va kasallikning ko'pligi dedilar ba'zi rivoyatlarda keladiki fotima zahro o'zlarining shu bug'doyni o'zlari shu tegirmon qo'l tegirmoni bilan singancha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xodimani bermaganlar qizlariga olloh biladiki birodarlar men shuni hikmatini hozirgi vaqtda butun dunyoni agar kelsangiz hozirgi islom mamlakatlari deb atalgan joylarda hamma xonadonlarga xodimalar kirib qolgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xodima ayol talab qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p kishilarda xodima ayol bor edi lekin qizlarga bermadilar bu ham Allohning hikmati bo'lgan ekanki mana hozir bir ko'ramizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlariga xodima bermaganda hozir uylarga ular ajnabiya millatlardan xodima ayollarni olishganki bular bilan tarbiyalar buzilib boryapti Bu dinsiz bo'lgandan keyin bolalarga dinsizlikni o'rgatadi birodarlar. Ana ba'zi rivoyatlarda shunda aytlarki, "Amaghallohi lama indallohi khayrun mimma targhabina ilayh." Sen rag'bat qilayotgan narsadan Allohning huzuridagi narsa yaxshiroqdir, sabr qil dedilar. Ya Fatima dedilar, "Ey Fatima, ama tarvayna anni zawwajtuka aqdamahum filman." Eng birinchi musulmon bo'lgan odamga seni turmushga chiqardim dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Va aktsarohum ilman, eng olim kishiga chiqardim dedilar. Va afdalahum hilman, eng halim odamga berdim. Vallohi inna ibnayka min shababi ahli janna Seni ikkita o'g'ling ahli jannatning yigitlarining sayyidlaridan dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Mana bu narsa Fatimatu Zahroga berilgan fazilat. U kishini qiyomatgacha rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zurriyotlarini aksari az zahrodan tarqaldi birodarlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari fotimatu zahroning o'g'illari hasan va husayn radhiyallohu anhu Ularning fazilatlari haqida Xo'p. hasan ibn ali payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nihoyatda o'xshardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishilar haqida ko'p so'zlarni aytdilar va ba'zi bir so'zlardan ishora qilib o'tamiz allohumma inni uhibbuhu fa ahibbahu imom hasanni yelkalariga mindirib turib aytdilarki yo olloh men yaxshi ko'raman sen ham yaxshi ko'rgin dedilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarda turganlarida imom hasan emaklab kelib qoldilar odamlarga qarab payg'ambarimizga qarab bu juma xutbasida minbarda turganlarida shunda shu xutbalarida aytdilarki bu o'g'lim sayyiddir dedilar alloh taolo bu o'g'lim sababli ikkita katta musulmonlar jamoasini o'rtasini isloh qiladi dedilar haqiqatda ham muaviyat ibn abi sufyon o'rtasidagi jamoa bilan hasan ibn alini xalifa qilib tayin qilishganlaridan keyin borib o'rtani sulh degan zot bir necha yillardan keyin shu kishi bo'ldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning edi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bular haqida bu hatto aytdilarki meni rayhonim deb hid yeydigan rayhonim deb ham maqtaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasan ibn ali tug'ilganlarida keldilar menga ko'rsatinglar o'g'limni dedilar nima deb nom qo'ydinglar dedilar harf deb nom qo'ydik deganlar balhua hasan degan ekanlar husayn tug'ilgan vaqtlarida keldilar ko'rsatinglar o'g'limni dedilar nima nomladinglar deganlarda harb deb nomladik deganlar bal husayn degan ekanlar ko'p odamlar hasan husanni ikkita farzand ko'rsa albatta qo'yish kerak deydi bu bir johillik birodarlar chunki hasan bilan husayn roziyallohu anhu o'rtalarida ikki yil farq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'shakka o'tirdilar fotimatu zahroni o'ng taraflarga o'tkazdilar ali roziyallohu anhuni chap taraflarga o'tkazdilar hasan va husayn roziyallohu anhuni oldilariga o'tkazdilar va liboslari bilan shunday ikkovlarni o'rab oldilar o'rab va deb o'qib qo'ydilar Alloh sizlardan nopoklikni ya'ni ahli baytdan nopoklikni ketkizishlikni maqsad qiladi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonadonlarida nopoklik bo'lmaydi ni olloh o'zi guvohlik beryapti nihoyat darajada sizlarni poklashlikni maqsad qiladi deb degan oyatni o'qib qo'ydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana qo'llari bilan huzayn alini oldilar husayn ibn alini qadamlarini o'zlarining qadamlarini ustiga qo'yib ikki qo'lidan iki mana iki erkalatishlikda koyup oyog'iga ikki oyog'ini qo'yib oyog'ini ko'tarib o'ynatadi ayna bakka, taraqqa ayna bakka deb erkalatganliklarini ko'rdim deydilar ya'ni yur shu tarafga qarab deb erkalatgan kalima aytganliklarini ko'rdim abu hurayra roziyallohu anhu ki. hasan ibn alini oldilariga keldilarda aytdilarki ko'ylagingizni ko'taring dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan joydan men o'taman dedilar va kindiklarini teparog'ini o'tdilar shu qorinlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tganlarini ko'rgan ekanlar o'tdilar ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hasan va husayn roziyallohu anhu haqida juda ko'p ular haqida yaxshi xabarlarni berganlar. Bular jannat ahlining yigitlarining hayyiblaridir deb xabar berganlar. Ularni qarab qo'ymasak, bir haftada bir ba'zi hayvonlarni o'ldirishlik haqida gapirilyapti. Chunki ular hajda ham, tashqarida ham o'ldirilaveriladi degan so'zlar ilon, olaqarilar, sichqon, quturgan it, kalxat haqida shuni so'rashdilar ko'pchilik nomidan. birinchi ilonni o'ldirishida to'g'ri o'ldirilmaydi birodarlar Allohning izni bilan ket deyiladi ketmasa o'ldiriladi u zarar yetkazishlik uchun bo'lgan maqsaddagi ilon deyiladi va ba'zilar ilon to'g'ri harakat qilib ketayotgan bo'lsa o'ldirilmasin degan ya'ni bunday harakat qilmasdan to'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa bu jin ilon shaklidagi jin deyilgan ba'zi hadislarni sharhlarida ilonni o'ldirishi haqida ilon zarar berganligi uchun biz o'ldiramiz. Olaqarg'a sichqon, sichqon bo'lar to'yasiga qoldi. Olaqarg'a ham to'yasiga foqchalardan kiradi. Odamda hali aytib o'tdik, foqchasi bo'lmaydi-yu, hayvonlarning foqchasi bo'ladi. Hadislarda to'yasiqot deyiladi, foqchalar. Zarar kunandalar bilan. Ba'zi bir zararlarni yetkazganligi uchun quturgan it endi albatta bu tabiiy. Buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan agar itlar ummat bo'lmaganda yoppasiga o'ldirib yo'qotib yuborardim degan ekanlar lekin u ham bir ummat ummat ya'ni bir jamoaki uni ham o'ziga xos bir ba'zi e, joy o'zini o'rnida jamiyatda bir keraksiz narsa yo'q kerakli o'rinlari bor masalan ovchilar uchun kerak posbonlarga va hokazo yana mana cho'ponlar shularga ba'zi maqsadlarda kerak bo'ladi kalxat ham ba'zi bir zarar kunanda fotiqcha bo'lganligi uchun o'ldirishlikka shularga yo'l berilgan bu yerda solihlarni zikri bo'lganda rahmat tushadi deganligi ya'ni bu vallohu alam solih kishilarni zikri bo'lganda Allohning rahmati tushadi degan bu hadis emas bir so'z bu ba'zi bir solih kishilar tarafidan aytilgan so'z. Solih kishilarning zikri bo'lishlikka biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz. Rabbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon. Iymon bilan o'tgan kishilarni duo qilishlikka ma'murmiz. Bu solihlarning zikri bo'lganda dinga xizmat qilgan odamlar ular bizlarda ularning haqqi bor. Aytgan ekanlarki, ba'zi hadis bo'lsa kerak, inshaalloh yana bizga aniqroq qilib aytib beraman. biron mo'min yo'qki ansorlarning ularda haqqi bo'lmasa dedilar ya'ni har qanday mu'min odamni ustida madinadagi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib olgan ansorlarning haqqi bor ularda shuning uchun biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz mana solihlarni zikri bo'lganda rahmat tushadiki ularni haqqiga biz rahmat aytsak alloh bizga ham rahmat deydi qaysi bir yaxshi duoyi xayr qilinsa mo'minlarni haqqiga maloikani alloh taolo taqdir qilib yaratadida jo'natadi senga ham shuni misli bo'lsin deydi biz ularga rahmat desak albatta bizga ham rahmat bo'ladi allohu alam shunday bo'lsa kerak alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin hozirgi darsimizga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin o'tgan ajdodlarimizga alloh rahmat qilsin qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin gunohlarni mag'firat qilsin Allah subhanahu va taolo o'zimizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin zulm kufr shirk kizb bu isrof bulardan alloh taolo o'zi saqlasin alloh subhanahu va ta'ala farzandlarimizni salih solihalardan qilsin Allah subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin islomga zarar yetkazganlarga Allah taolo kifoya qilsin o'zi